Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, April 2005. Luke, chapter 7. Επειδή επλήρωσεν πάντα τα ρήματα αυτού εις τας ακουάς του λαού, ήλτεν εις καφαρναούμ. Έκατον τάρχου δε τίνος, δούλους κακός έχων, ημελεν τελευταν, ως ειν αυτό έντιμος. Ακούσας δε περί του Ιησού, απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, ερωτών αυτών, όπως έλτων διασώσει των δούλων αυτού. Είδε, παραγενόμενοι προς τον Ιησούν, παρεκάλουν αυτόν σπουδαίος λέγοντες ότι «Αξιος εστίν ο παρεξιτούτο, αγαπάγαρ το έθνος ημών, και την συναγωγήν αυτός οκδόμησιν ημίν, οδε Ιησούς επορεύεται ο συναυτής. Ήδη δε αυτού ο απεχοντος από της οικίας επέμψεν φίλος ο εκατοντάρχης λεγόν αυτό, «Κύριε, μη σκύλου, ουγαρικανός είμαι να υπό την στέγην μου εις ελτής, διό ουδέ μ' αυτόν ηξίωσα προς σε ελτήν, αλλά υπέ λόγο και γιατί το πες μου, και γαρ εγώ άνθρωπος είμαι υπό εξουσίαν τασόμενος, έχω νύπεμ αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύτητε και πορεύετε, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου πείσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ταύτα, ο Ιησούς εθαύμασεν αυτόν, και στραφίστο ακολουθούντι αυτό όχλο, είπεν, λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σαυτήν πίστην ευρών», Και υποστρέψαντες εις τον οίκον υπεμπτέντες ευρών των δούλων υγιενόντα και εγένετο εν το εξής, επορεύτη εις πόλην καλωμένη ναήν, και εσύν υπορεύον το αυτό ηματιτέ αυτού και όχλος πόλης, ώστε ίνισεν τη πύλη της πόλεως και ιδού εξεκομίζε το τετνικός μονογενής φιός τη μήτρη αυτού, και αυτή είναι κύρα, και όχλος της πόλεως ικανός είναι συν αυτή. Και ειδών αυτήν ο Κύριος εσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, και προσελτών ύψατο της σωρού, οι δεβαστάζοντες έστησαν και είπεν, «Νεανίσκε, συλλέγω, εγέρθητη, και ανεκάτησεν ο νεκρός, και ήρξα το λαλήν και έδωκεν αυτόν τη μήτρη αυτού. Έλαβεντε φόβος πάντας, και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν, και ότι επισκέψα το Θεός των λαών αυτού, και εξήλθεν ο λόγος ούτως εν όλη τη Ιουδαία περί αυτού και πάση τη περικόρο. Και απήγγυλαν Ιωάννη η μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων, και προσκαλεσάμενος διότινας των μαθητών αυτού ο Ιωάννης, επέμψεν προς τον Κύριον λεγόν, «Σι Ιώ ερχόμενος η έτερον προς το κόμεν». Παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άντρες, είπαν, «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλεν ημάς προς σε λεγόν, σι ερχόμενος ή άλλον προς το κόμεν». Εν εκείνη τη ώρα εθεράπευσεν πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών. Και τυφλής πολλής εχαρίσα το βλέπειν. Και αποκριτής είπεν αυτής, πορευτέντες, απαγγείλατε Ιωάννια είδετε και οικούσατε. Τυφλοί αναβλέπουσιν, χολοί περιπατούσιν, λεπροί καταρίζονται και κοφοί ακούσιν, νεκροί εγείρονται, τοχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος έστειν εάν μη εν ημί. Απελτόντον δε τόν άγγελον Ιωάννου, ήρξα το λέγειν προς τους όκλους περί Ιωάννου. Τι εξήλτατε εις την ερημόν, τε ασάστε, καλαμόν υπό ανέμους αλλά τι εξήλτατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακής ηματής εμφιεσμένον, Ιδού, ή εν ηματισμό εν δόξο, και τρυφή υπαρκόντες εν της βασιλής εισιν. Αλλά τι εξήλτατε ειδίν, προφήτην, ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως εστίν περίογε γραπτέ, «Ιδού, αποστέλω τον άγγελον μου προ προσώπο σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπρόσθεν σου. Λέγω ημίν, μίζον εν γεννητής χινεκόν γιουάνου ουδής εστίν, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του τειού μίζον αυτού εστίν. Και πάσο λαός ακούσας και τελώνε, εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτιστέντες το βαπτίσμα γιουάνου» οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί την βουλήν του Θεού ηθέτησαν εις εαυτούς, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Την ιονομιώσω τους ανθρώπους της γενιάς ταυτής, και τιν εις ομοί, ομοί εις παιδείς, της εν αγορά κατημένης και προσφωνούσιν αλληλής, αλέγει, ευλίσαμεν ημίν και ουκ ορχίσαστε, εθρυνήσαμεν και ουκ εκλάβσατε, ελίληθεν γαρ Ιωάννης ο βαπτιστής μη εστον άρτον, μη τεπίνον και λέγεται «Δαιμόνιον έχει». ελίληθιν ο βιός του ανθρώπου, έστον και πίνον, και λέγεται «Ιδού», άνθρωπος φάγος και ινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών, και εδικιώθη η σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Η ρότα δε της αυτών των Φαρισαίων είναι αφάγη μετά αυτού, και εισελτών εις τον οίκον του Φαρισαίου κατεκλήθη και ιδού χινίτης είναι εν τη πόλη αμαρτωλός και επιγνούσα ότι κατακείτε εν τη οικία του Φαρισίου, κομίσασα αλαβαστρον μύρου και στάσα οπίσω παρά τους πόδας αυτού κλαίουσα. Της δάκρυσιν ήρξα το βρέχιν τους πόδας αυτού και της τρίξιν της κεφαλής αυτής εξέμασεν και κατεφύλι τους πόδας αυτού και ήλυφεν το μύρο. Ειδών δε ο Φαρισαίος, ο καλέσας αυτόν είπεν εν αυτό, λεγόν, ούτως, ή είναι ο προφήτης, εκείνος και να αντίς και ποταπεί η κοινή της άπτεται αυτού, ότι αμαρτωλός εστίν, και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν προς αυτόν, Σίμων, έχω σύ τι είπεν, όδε, διδάσκαλε, είπε φυζήν, δύο κρεοφιλέτη ήσαν δανειστήτηνοι, οίς οφείλεν δινάρια πεντακόσια, όδε έτερος πεντήκοντα. Μη έχον τον αυτον αποδούνε, αμφωτέρης εχαρίσατο. Τίσουν αυτον πλοίον αγαπήσει αυτον. Αποκριθείς Σίμων είπεν, υπολαμβάνω ότι ο το πλοίον εχαρίσατο. Όδε είπεν αυτό, ορτός εκρινάς, και στραφείς προς την γυναίκα, το Σίμωνη έφη, βλέπεις ταυτήν την γυναίκα. Ισήλτον σου εις την οικίαν, η δορμή επί πόδα σου κέντοκας. Αυτή δε, της δάκρυσιν ευρέξεν μου τους ποδάς, και της ρηξήν αυτής εξέμαξεν. Φιλίμαμι ουκ αυτή δε, αφήσεις ήλτον, ου διέλειπεν καταφελούσα μου τους ποδάς. Ελέω την κεφαλήν μου ου ήλυψας, αυτή δε μύρο ήλιψεν τους ποδάς μου. Ουκάριν λέγωσι, αφέονται εμαρτίε αυτής επολέ, ότι ηγάπησεν πολύ, ότι ο λίγον αφιέται, ο λίγον αγαπά υπεντε αυτοί αφέοντες σου οι και ήρξαντο εις συνανακειμένοι λεγινένε αυτοίς, τις ούτως έστεινος και αμαρτίας αφήσιν, υπεντε προς την γυναίκα, η πίστη σου σέσοκεντσε, πορεύου εις ειρήνην.